Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodi, Reče Gospod priču ovu, čovjek neki imađaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo imanja što pripada meni, i on im podijeli imanje, i posli nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u zemlju daleko, i onamo prosu imanje svoje, živjeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj, i on počeo skudjevati, i otišavši pribi se kod jednog žitelja one zemlje, i on ga posla u polje svoje da čuva svinje, i željaše napuniti trbuh svoj rošićima koje svinje jeđako i nikomu ne davaše, a kad dođe sebi reče, koliko najamnika u oca moga imaju hljeba i su više a ja umirem od gladi. Ustavši otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći, oče sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih, i ustavši otide ocu svojemu, a kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i poljubi, i a sin mu reče, oče sa griješih ne boji tebi, i nisam više dostojan nazvati se sinom tvojim, a otac reče slugama svojim, iznesite najljepšu halinu i obucite ga i podajte mu prste na ruku, i obuću na noge i dovedite tele ugojeno te zakolite da jedemo i da se veselimo jer ovaj sin moj bješe mrtav i ožive i izgubljen bješe i nađe se i stadoše se veseliti a sin njegov stari bejaše u polju i dolazeći kada se približi kući čupjevanje i igranje, i dozvavši jednoga od slugu, pitaše šta je to, a on mu reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zaklatele ugojeno, što ga je zdrava dočekao, a on se rasrdi i ne htjede da uđe, tada izađe otac njegov i moljaše ga, a on odgovarajući reče ocu, Eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupi zapovijest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bi se proveselio sa prijateljima svojim, a kada dođe taj tvoj sin koji je rasuo manje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno, a on mu reče, čedo, ti si svakda sa mnom i sve je i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav bješe i ožive, i bješe i nađe se. i Sina i Svetoga Duha. Amin. Poznajmo, braće i sestre, silu tajne. Tako nam je crkva zaveštala kroz ove stihire koje smo juče pojali koje su povezane sa ovom nedeljom i ovim događajem koji, koga se danas sećamo. Poznajmo silu tajne i sile ovoga događaja. Primimo i u sebe silu da možemo iz njega izvući pouku, korist. E da bismo, poznavši ovu tajnu, bili sposobni Idemo dalje kroz ove pripremne nedelje do velikog posta i kroz sav veliki post iz tajne u tajnu. Kako nas crkva mudro vodi da bi postali sposobni da shvatimo i onu najveću tajnu, tajnu nad tajnama, tajnu vaskrsenja Hristovog, tajnu pobede gospodnje, ali i pobede i naše pobjede nad smrću, nad grehom i nad neprijateljem našim, jedinim istinskim neprijateljem, nad đavolom. Prošle nedelje smo čuli priču o cariniku i fariseju, I nadam se, svi, smo u sebi manje ili više prepoznali tog fariseja koji se stalno protivi istini, koji stalno šminka na sebi pobožnost i bogopoštovanje. I nadamo se da smo bal malo prišli onom pokajničkom osjećanju carinika da bi nam se otvorio ovom um. I za ovu priču, priču o bludnom sinu, gdje nam se otkriva tajna velike ljubavi Božje. Tajna i mračna sila greha koja čoveka izvodi van sebe, čini ga kao besvesnog. Tajnu lepote bivstvovanja u blizini očevoj, i tajnu sve te strahote kada se čovek udalji od Boga. Mlađi, nerazumniji, lakomisleniji sin dođe pred oca i zatraži mu svoj deo i zažele da ode. Teško i naporno mu je postalo u blizini očevoj, jer otac je ograničavao njegovu slobodu, budući da ljubav očeva nije mogla da se složi sa željom sinovljevom, za raspusnim životom i zadovoljavanjem svojih strasnih prohteva, prohteva pale i nepreobražene prirode. I očeva ljubav se njemu učini kao teški jaram koji je on želeo da skine sa sebe i da počne da živi kao slobodan, nesputan, nikakvim okovima. I on sa delom očevog bogatstva krete u daljnu i nepoznatu zemlju. Otac ga nije sputavao, budući da ga je poštovao kao sina i da njegovu volju nije htio na silu da sprečava. a u daljnoj zemlji istrošilo se bogatstvo. Nije bilo ljubavi očeve. Čovek je ostao sam, napušten. I on koji je sin oca besmrtnoga i prebogatoga, odjednom je došao u situaciju da čuva svinje kod nekog nepoznatog čoveka. I eto kuda ga je dovela želja za njegovom slobodom, slobodom od služenja ocu. Dakle, tek tu u tako jadnom stanju, on dođe sebi i osjeti, dakle, silnu glad, kaže. Glad za Bogom, glad za blagodeću, glad za ljubavlju. A svinje koje je on napasao, to behu te sramne strasti radi kojih je on oca i napustio i od ljubavi se njegove odvojio. I eto, to je bila sva njegova sloboda, sva njegova ta vizija boljeg života bez Boga, bez Oca. na pasanje svinja i ogromna glad. Ali dođe sebi i pobedi sebe i reče ustaću i idem ka ocu. I samo što je krenuo čak i ne stigavši do očevog doma, a otac prvi iziđe pred njega i ne dade mu da se ponizi tražići od oca da bude samo jedan od njegovih najamnika. Jer zaista, kad čovjek dođe sebi i shvati, vidi da je bolje biti najamnik u oca nego slobodan, ali daleko od oca i ljubavi njegove. I dade mu otac svo pređašnje dostojanstvo, dade mu i prste na ruku i obuću na noge, spremi veliku gozbu da se svi raduju i vesele jer beše mrtav i ožive i izgubljen beše i nađe se. I zaista svaki je čovjek već mrtav kada se odvoji od oca, kada se odvoji od izvora blagodati koja jeste život duše, on još neko vreme životari u ovome telu, dok ne dođe smrt i rastavi ga smrt koja za njega neće biti prelazak u život večni, već u večnu tugu i muku. Ali vidimo i udivimo se ljubavi očevoj i njegovoj spremnosti da prašta i nemojmo Nemojmo tako gordo misliti da su naši gresi toliko veliki da ih Bog ne može oprostiti. I nemojmo se smućivati kada i nakon pokajanja dođu na nas misli da li nam je Bog oprostio, da li smo ponovo deca njegova. A znajte da je on nama oprostio i pre nego što smo sagrešili, jer znao je on sva naša sagrešenja po svome predznanju, znao ih je preno što nas je stvorio, preno što smo došli na ovaj svet, Znao je on da ćemo mi stalno okretati mu leđa i odlaziti u zemlju daljnu, tamo napasati svinje. I zbog toga je i postao čovek, došao među nas, zbog toga je pretrpeo strašnu smrt na krstu, on koji je Bog i tvorac svega sveta koji je po prirodi besmrtan, ali eto po ljubavi i po svom božanskom domostroju primio je telo i krst i smrt i sve to radi naših grehova. I zato svi vi koji ste obremenjeni bremenom greha i koji se plašite da li ima oproštaja. Pogledajte u tu strašnu žrtvu i tu strašnu cenu kojom ste plaćeni. Jer znajte da on nije došao ni za šta manje nego da nas upravo učini decom svojom, da nas učini sinovima, kćerima, da i nas učini bogovima po blagodati i da nas uvede svoje večno carstvo. A cena toga je bila krv bogo prolivena na krstu. I od toga nema ničega veće ni na zemlji, ni na nebu. I sami anđeli su se divili tome da je on koga oni sa strahom gledaju i pred čijim prestolom stoje, da je sišao na zemlju i postao čovek, čovek koji u grehu se davi i grca, da je sišao i da je sa nekoliko kapi svoje bogočovečanske krvi sprao sve grehe svog čovečanstva, svi u nas, i da nas je ponovo uzveo u sinovstvo, I udivimo se toliko i dobroti Božjoj setimo se i reči apostola Pavla, da nas dobrota Božja u pokajanje vodi i znajmo da, dakle, za sva ta dobra koja nam je spremio, on od nas traži jedino pokajanje. A na nama je izbor Hoćemo li krenuti ocu, ostaviti svinje, sramne strasti, krenuti leđa čoveku koji nas je u daljnoj zemlji primio, samome đavolu, krenuti ka ocu koji je raširnih ruku već spreman da nas ponovo uzme u svoje naručje, da večno budemo u zajednici s njim, sa svima onima koji ga ljube, koji mu služe. Ili ćemo ostati u daljnoj zemlji, tamni svojih grehova, svojih strasti, u užasnoj samoći, u užasnoj gladi, jer ko će nam tu glad zadovoljiti osim njega? Ko će nam tu samoću ublažiti? Hoće li prijatelji, hoće li rođaci, hoće li moćnici ovoga sveta? Pa i najbolji prijatelj na samrtnom odru nam se čini daleki i najveći moćnik ovoga sveta u koga se tokom života uzdamo kada nas nemoć i bolest savlada i kada smo spremni da posljednji put sklopimo oči, sve će nam se to učiniti besmisleno i daleko. I strašna samoća će nam ispuniti dušu. Neće biti pomoći ni otkuda, jer kao ocu nismo želeli, a on je jedini koji nas je celog života čekao da nas primi i da nas uvede u radost svoju, koji je spreman da spremi bogatu gozbu radi nas koji smo prah i pepeo, koji smo samo greh, jedna velika grehovna rana, ali eto samo za naše pokajanje on je spreman da svo nebo podigne na tu veliku radost. I zato se ne smućujemo zbog mnoštva grehova, imajući veru u njegovu ogromnu ljubav i znajmo da i mada koliko to teško i zvučalo da i svaki naš učinjeni greh može da bude prilika za veću projavu njegove dobrote. Samo od nas traži pokajanje, jer zaista svaki greh jeste jedan zid od zemlje do neba koji nas odvaja od Boga i od njegove ljubavi. I zaista mi sami taj zid ne možemo preskočiti, niti zaobići. I zaista ostajemo neizmjerno daleko od njega, iako je on neizmjerno blizu nas. Ali samo jedan vapaj iz dubine duše prizvaće blagodat Božju i poslaće on anđele da nas podignu u visine i kao što je to prorok David koji je duboko osjetio tu tamnu silu greha i veličinu pokajanja i snagu ljubavi Božje pa koji je napisao u znak pokajanja i ovu neprevaziđenu knjigu Psaltir za koju su oci rekli da je bolje da sunce prestane da sija nego da psaltir prestane da se čita, pa iz dubine svog iskustva i iz ne samo svog iskustva, nego iz dubine duha Božjeg koji je kroz njega govorio, zapisao je i to, sa Bogom mojim skačem preko zida, uz Božju pomoć, uspeo se na visinu pokajanja, iz te visine kao sa nekog vidikovca, kada se onako rasprostre pogled u širinu i u dužinu, video je čudesnu tvorevinu Božju, čudesan promisao Božji i udivio se, a i nas pozvao tim rečima da i mi skočimo preko tog zida, krenemo u naručje očevo, a on nas je dakle već primio i pripremio nam i mesto, carstvo, i tele ugojeno zaklao, to jest samog sina svog, i dao nam ga u tajni svetog pričešća, koja tajna i mistično predstavlja naš susret sa njim, jer upravo nismo mi ti koji prilazimo njemu, nego je on taj koji dolazi kod nas i nudi nam se. I da bismo se tako najtešnje sjedinili sa njim, kroz telo i krv njegovi koji su pripremljeni da postanu i telo i krv naši, da se smešaju i da se naša priroda pomeša sa božanskom, sve po blagodati njegovoj, da tako postanemo istinski sinovi besmrtnoga oca, samo imajući tu svest o svome greku i znajući da za naš greh nisu krivi ni ljudi, ni okolnosti, već mi sami svojim izborom i svojom voljom izabrali smo da grešimo. Izabrali smo da mu okrenemo leđa i da odemo od njega. I samo imajući tu svijest, došavši sebi, priđimo mu, pristupimo, sjedinimo se s telom i krvlju njegovom, jer gozba je pred nama, darovi će biti iznešeni i svi pokajnici grehom obremenjeni pozvani su da priđu i da to breme ostave u njegovom naručju, a za njega je svo to naše breme, svi naši gresi, gresi svog ljudskog roda od postanja pa do kraja sveta, kao prah, prah pred njegovom ljubavlju, tražeći samo pokajanje od nas. I eto, dakle, svako od nas danas može porediti sebe sa ovim bludnim i nerazumnim sinom i vidjeti svoju nemoć i grehovnost, prići ocu. Ali možemo ići i dalje, uporediti sebe ne samo sa ovim bludnim sinom, već i sa ovim drugim koji nije odlazio od naručja očevog, koji je bio stalno sa njim, ali koji silu pokajanja nije osjetio, koji nije osvetio ni dobrotu, ni ljubav Božju, onoga koji je sličan fariseju, kome smo čuli prošle nedelje, <clears throat> onome koji sam nije uvideo svoj greh, pa stoga nije mogao da uvidi ni greh brata svoga, pa ni da shvati silu njegovog pokajanja, i možda bi se mi pre mogli uporediti sa ovim sinom, jer svoj greh teško i da shvatamo. I ako ga i shvatimo, to su neke nejasne crte. A u mnogome i grehe braće svoje ne možemo razumeti, već ih često osuđujemo poput ovoga sina i umjesto da im pomognemo da priđu ocu, mi ih još više udaljujemo, pa i zaropćemo na oca svoga kako prima u crkvu svoju i grešnike i bludnike i narkomane i sve one koji su po našem uskom razumu trebali već da budu u paklu. I ustrašimo se tog poređenja, braćo i sestre, i bežimo dalje od toga. Trudimo se da kroz ljubav očevu gledamo sav svet, sav svet koji u zlu i greku leži i da i mi bolećivo zavapimo ocu da ih primi, mada znamo i svesni smo da je ljubav naša neizmjerno manja od ljubavi njegove. Ali, eto, imajući ovu priču strašimo se i dođimo sebi, stanimo na put spasenja i bez ikakve sumnje imajmo veru u ljubav njegovu. A on će doći, primit će nas i uvesti svoje večno carstvo, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je slava u vekove vekova. Христос воскресе!